sita wanajua staili zote za kanzo, chenga, nini na nini alafu kambeba wewe Njombe Muchi unamfanya sasa, huyo mama anazidi kukumbuka timu zake za zamani anasema yani Barcelona ilikuwa ipige changalizi kuchukua stawa utapata shuka siku ya leo ene ne kipapa kipita tukasikiliza FM zozote wanapiga stori sana Unajua, bibilia iko na ni kitabu ya maajabu kwa sababu ile tulifundishwa huko kwa Sunday school kuhusu safari ya Kana, hatukuambiwa kulikuwa na mamba, lakini sasa unajua kumbe kulikuwa na mamba. Mheshimiwa Prime Minister angekuwa mwalimu mzuri sana wa Sunday school kwa sababu ndi angekufundisha kipengele hiyo.

sense that I'm a lover for my love, so that I am happy. In my heart, I am so very It's a man, never meeting, I'm a man, Sampai jumpa di video selanjutnya. una non non non Thank you. เป็นวิสรุขปัตติโกยกัตติมาโตมาเตเตสัมพุทธะนะอะระหังสุอาลาลาลาลาลาโตเตโตมิโตจัตตาโต

Mama, mama.

Mama,

Yeah. Mapokezi ndani ya muzika lakini yakuje unapozungumzia wenge muzika basi huwezi kosa kuwataja kina Wera ni kundi historia inasema nilianza kwa jina la Sario Staza mwaka sabini na tisa pale Mungu alipata wanafunzi hawa wa chuo kikuu na kuimba ilikuwa sio vile sana, ile tu wakati wa likizo likizo alikuwa ah, anashikashika kwenye sauti sauti pale kina Didie Masela eh, Machilo Kipaya alikuwa na Papi Sanje na Kinja Brown wakati huo wakiwa mnamwona Soni pale na Haime na eh, Bwanga pale, alafu baadaye baadaye pale kukaa Didie Masela pale ndo anasadikika alianza kuleta instruments katika kundi lile baada ya kujifunza kuja kucheza basketa baadaye walikuja ukajiunga peke na jiwe piana pale ndani kina Len Makama na ikawa ni kundi ambalo lilikuwa limetia bora, kila mmoja alikuwa anakubali nalikalipa mshindani mkali na wakawa wamechangamsha sana, yale vijana wengi wakawa wamekubali ndani ya Robert tunachokopana hapa mzee wa kiti mara na hapa mambo zake Maulana tunasema ndio mkoko umealika maua sasa hivi 95.5 Baraka FM Mombasa na viunga vyake Eh, madini inavyoongezeka tisini na tisa nukta tatu alafu ikiwa uko kwenye uko Amerika, uko Ulaya, uko China kule bara Asia ile yote Afrika kwa ujumla tu unatupata kwa www.baraka.fm.org ama kibidi zaidi kwenye Radio Garden eh, platform tofauti tofauti, sili Kenya moja unatupata tukupa, utanisikia mchawatiki nimetulia, kama kuna mgeni mtakibao akaye ama mtadikie jambo vile akamwelezea maana ni ustaarabu kukaa kwenye jambo kudharauliwa yani. Karibu sana ndugu zangu Waislamu, naamini sikukuu ya Idi imepita salama. Mbona nilivyoja nialikwe angalau niletee matobosha, nialikwe angalau niletee tambi za mapapayo zile, eh, mkate wa sinia, eh, vitumbua vile. Ah, sikupata mwaliko, ninashangaa sana ndugu zangu gari za kwa kufikia kama siku hizi maisha ndio amekuwa watu hayalikani zaidi ya yote jinsi anawatakia kila laheri katika sikukuu na hiyo sherehe na wote kwa kuna msikilizaji wangu Baraka FM Rumba Explosion, vile vile niko na wewe na nakutakia mema tu katika eh, siku zako zote zile. Karibu leo ni siku kubwa, kwa hiyo tutakuwa kupata burudani jinsi inavyostahili. Tuna mengi mazuri nimekuandalia ikiwemo eh, kauli ya mzee wa kiti pale, tunajua wasanii akiishi pale, ikiwemo msanii wa siku leo, tunamwangazia msanii mmoja maarufu sana, atakuwa anazindua wimbo wake mpya. Kwa hivyo tukipiga utapata kujua ni msanii gani yule ambaye tunakuwa tunamhusisha siku ile. Zaidi yote, karibu kumkamili Vice President na mzee wa kiti, tunakuwa tunahakikisha kwa kila kitu kichwani, popote pale ulipo, karibu sana na wala usibadilike. Naitwa mzee wa kiti naye maanake sehemu exposure sisi wote tuko wapi? Sisi wote tuko ndani ya Baraka FM. Pakutapati anaimba akola muzika, tunaimba ndani ya Baraka FM. Baraka FM seto namba wane hai Baraka FM.

Thank you.

I'm not going to do it. I, am not going to I, I, kila njia mbadala hazidhibiti tatizo la mungu wala malari Sasa unalosuluhu kamili dhidi ya mungu wasumbufu itakuwa ni Mount 10CS. Changanya paketi ya mililita 62.5 itakuwa ni Mount 10CS kwenye lita 8 hadi 10 za maji, kisha nyunyiza kutani. tatua ni Mount 10CS kuua aina zote za mungu kinga yake hudumu muda mrefu na haiachi harufu maskani wala madoadoa kwenye kuta. Tatua Demand 10 CS hupatikana Agrovet kote nchini. Tatua Demand 10 CS kutoka Syngenta. No mosquitoes, no problem. Baraka FM.

kayak kayak apa mana ada sambil orang kaya itu itu Thank you.

medio la cultura canaria. No. agradecer a la sana cultura, grupo museo, grupo minahupoco, grupo nanya. La Biblia que forma ha servido y su verno humano. Dice el mundo que desde el infierno a mí, y está en la

Rapório cozinha, Isabel, respeitados, o governo, a atenção da formação do dia,

ma là che muore quando si realizza roga roga gimana kita mau kabut kokok apa yang terjadi pada kita untuk mendominasi kita mau kokok

jambo jambo nilikuwa naongea Jumanya utabarikiwa na Bwana Apollo. Bwana Juma. Niko bwana bro. Niko ni mwema. Kwa bwana kumejaa kuna polisi pale anaposema anashangaa siku ya kwanza kuchukulia ama ni maafisa wametokezea. Wewe unaongea na nani? Unaongea na nani? Wewe ni nani?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 niambie vipi, uko ndani ya chombo, chombo kimeingia maji mapo, si kitambo sana, nimetoka ukooni, vipi uko unapokaribisha hivi kwa koma, yani kama huwa unaweza tuma harafa kama una wepesi wa kuandika harafa kwa sifuri saba nne nane tatu moja mbili moja saba tano mpaka nambari hiyo hiyo, na vile vile ni nambari ambayo unaweza kunitumia WhatsApp kwenye mitandao mitandao 0748312175 baridi tena jumanyao ni mengi hapa kama ya chombo maeneo ya Mwasambia Mkurani siku ni Baraka FM, na ukifika Baraka FM na uke na kumi na sita wengine waige wapo. Asante wangu. Tena naye bro bwana. kwa ajili yako unajua. Bwana kwamba sikwambie mtu wewe Baraka FM ukijani yani kumtangua huko na pewa au sio ukiomba na pewa hapo. Sio. Yaani, wengine waige wapo Asante Juma. Tena kana bro. Asante sana Juma. Lakini mwenyewe hajasurutishwa huyo. Nani mwingine? ukatoka ndani ya chombo hivi, tukiongeza gea, tunakwenda juu sana, tunaingia maji makuu. napata hapa manana pesa yangu ni ya kiti, ikiwezekana bana kamba ya kivimba makale ni Mwarika Chura, unajua maeneo ya Rabai sio sasa sana Mwarika hapa ndio kwa watu sio kina kukosi kwa maiki yao na ndio kalombo wazi hao asili tunatuma harapo naingia kwenye WhatsApp ya pale, nachungulia pale kwenye WhatsApp nione namna gani eh, unaweza kununua bila wasiwasi wowote, ukaniambia namna gani mzee wa kiti inakuwaje. Na mmoja ananiambia bwana, mzee wa kiti papa Machuka huyu hapa ndani ametia muzika pale, alinichezea mbongo ya Dar es Salaam kalenda. Sawa yule ndio muziki wa mbongo. Sasa hiyo sasa, asante sana papa Machuka. Monday. chakula pata viwenge ya mwezi. Asante sana wale wote ambao walikuwa nami na huku nami popote pale ulipo, karibu. Kumbuka kuulizia unapewa. Karibu sana leo ndani sana, nitakuwa na mgeni mwingine katika awamu inayofuatia kuweza kuendelea mambo ya manufaa ya Kenya, East Africa, kumbe na Afrika Mashariki uweze kuitaja bila kutaja jambo leo watakuwa na jambo mengi kabisa, kwa kushirikisha mpiga gita maarufu sana ambao ametaja ambapo FM. Yo, naitwa Brian natokea Ushongoroni. Napenda sana kusikiliza Baraka FM 95.5 Home of R&B and African Pops. Tell you guys, Baraka FM ndio nyumbani. Sikiliza Baraka FM kwa Mombasa 95.5 99.3 Baraka FM. Baraka FM top nivo room explosion radio je muzee akiti yokosi wakazima mezili wakazima malaboni kumatela kudetesitwa laboni bazada kudekwemba kumima mutovale vana vacheta vayendayenda anapo vacheta vavagunapeke kachokole iya kwetu nimbekele baraka fm nimbekele rumaijoga mbekele ukopekwa milembya muyo ilipe mbongo milenge mosi kadalizee ya ya ya mafunzo ya bana ya ya

anche bullensi, scherzi, cara. Prendersi a mandala, non corretto, metà. Amore di vita da banana, amore per è tante chance che viene. Fu questo che io si ho trovato che viene. Sto qui io sto in campo e a farmi, E che se non la... Because you know, you, you're not going to have my life anymore. You have so damn morning, my black woman, and I was like, I am that boy, and then I'm going to have ya. It's about it, I didn't have a bitch, and I'm not Jojo, música, mas vai se matando. Mamãe, me pega banana, mamãe, me pega banana. anziché figlio, mi hanno insegnato a mangiare, fratello sta andando alla moglie, sanno un po', perché riesce a lavorare, quindi ultima, quindi sta andando alla moglie, fratello ma è molto amoroso, non se la possa tagliare, poi ha detto la la la la la la moglie, ya ya ya, e sta parlando, ya ya ya, e sta parlando, strateginya om untuk memfokus mengkonsentrasikan laksanakan mana bagi yang panima laksanakan mana bagi kondisi banyak Semacam orang kata lain ada itu kata matematika Maka esok dia kau yang masuk Dia masih kalau mampu Mampu lah Kau kata apa mata

kayu dunia ya. tak sempurna. bisa menguasai

And then I said, I just said, I will never more be bullied. I'm going to do the things what they do to like it. I'm about to do for when we got the lady. Cause I'm a guy, I never had to make me out of the

mamma barasa sesere bisela tutte le nostre matine a fondo anda ye maggiaro ya mani tutto che sopia bene che vola mamma anda ye senti manungo mamma come ti sta mala della massa di mamma ya se cagnero canale mamma anda ye come se va fatta mamma Sempre lo io

Maybe one or two. oppure iniziate a parlare parlano, lavorate con una persona del genere, o passate il signor parlando, continuate a non voglio farmi saluto, perché se mandano a sostenere. Grazie a Santa Maria di Cuccio, washindani wawili tu waliosalia washindani, weka tuzo fupi kichwani na mdomoni na tuende kazi. Na watatulia tuzo tulionaye na watatulia tuzo waamuzi wameamua kusali, haiwezekani. Josefu ina utamu usio na kifani. Ikiwa unadhani unaweza kuelezea jukwaa ni lako. Iron Maiden sasa siku yako inaanza kwa kishindo. Una hisia type mazungumzo yanayokalisha sikio bila shaka breakfast asilimia mia na laini mfano tena ustaarabu Ungana na kikosi kizito kilichotisha kila siku ya wiki Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa kumi na mbili hadi nne asubuhi. Chama tawala George na Trisha Baraka FM Baraka FM. Leo ni Tokoni, natokea UK, napenda Baraka FM, ni music, Megan Bamba sana. Isabalaka FM ukiwa Mombasa, tisini na tano nukta tano tisini na tisa nukta tatu Baraka FM. Thank you. Ini s persona analizando la y la la la no máquina, la palabra mamá, y

estamos dando la de la lana de mamá, la lana de la lana de papá, me vida, la de la mamá de la lana de la mamá de la lana de la lana de la lana de

我站在这里，这里，这里，这里，这里，这里，我站在这里，我站在这里，我站在这里，我只有你，我只有你，你把我把你带到哪里？把你带到哪里？把你带到哪里？

Wow. وصايا وصايا وصايا Sio m w n g i n e bali katika kazi safi k a m i s a yaani kusema kweli, s i k l i a j i wangu, sijui wewe kama m i l i ama i m i kama wewe, lakini napomsikiliza Pepe Kale b a s huwa imekwisha bai Maria eh, moja wapo asilimia ambayo ni sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu, kabla ya kuweka tangulia mbele za haki, nimeweza kuweza kumshuhudia mmoja Mombasa hapa nani yule sikumbuki mwaka gani, lakini umri wangu kwenda songa mbele ndani ya KPA Hall Makame la na lineup hivyo, alafu walikuwa kina Papi Jackson pale, Jona Mumba, Big One, wana kazi safi kabisa, ikiwa alikuwa ukiona kwa unakubalika ndani ya romantic macho kuna na basi watu kidogo kwa kunde katika watu wanafuata na kuna mgeni na mmoja naye bado kuna siku huko pia kwenye vile naye kwa hivyo wale usimame kwa kabla hapo kauli ya mzee wa kiti naam ni kutafakari tu

我係好簡單咁樣，我就先要為到做嘢啦，咁嘢咧，我我媽係幾萬大件，我背到咁多街，我就冇落話啦，我先人哋嗰度問咧，我真係我就冇嘢啦，咁樣，所以我哋叫佢幾耐，嗱我哋我哋叫佢幾耐，我先到我哋先至先，所以叫佢叫佢幾耐，咁樣就啲嘢咧就買啦，我有咧就唔使唔使，咁樣。 kabisa mwanafunzi nimsikize mwalimu yule yule mwalimu ndio anajipotosha sababu inaandikwa na mambo yake kuelewa hiyo hali sheria na wanafunzi hao mwenyekiti wa walimu afadhali kama kupatiwa maono hapo kunokoa mwalimu ulianza biashara kama nyampe biashara tunafanya daladala tunafanya biashara yako, lakini usichukulia unaeleza watu kama umeshika neno kitabu, unatembea nacho unaeleza watu. Sauti hii wote wakitii. Sisili yako nambari moja inayochezea arumi na African pop. Sikiliza Mungu Bye. มาทีมาการอธิษฐานนิเจนามาตานิสุเป็นยัไงสุเป็นยังไงเป็แห่มาต่อมาตาเออมาตาที่นั่งไงไว้คอับ

samaitalelo nanini anatumolayo abi topakayemeitanyilay olenitinayo kumayaiba samaitalelo nanini anatumolayo abi topakayemeitanyilay olenitinayo kumayaiba sama sama yang berkumpul dengan

Out. Out. Out. Out. Out.

angeli tunani ambondo maliwa Mea makwara ya kipapone dan tanah bawah Makati mana ya pare matumana di tinggal de subahe ya dia, pokoknya mengalami aku yang Perbolehan, perbolehan, Lord. keocokan ini tatanan nyongkoyanan ini masuk lantai mana di kamar kamar mana ya mana di kamar kamar mana ya gua pun aku kita tanya dan dan di kamar mana apa kita yang berada di kamar di alam di mana di mana

poi la portiamo magari tanti portano per la mamma poi ancora pensare a continuare se la vede quando non continuare Wow. um, ni katika awamu ya pili ya Rumba Explosion, bila shaka hao ni Saiko Langa Langa ndani ya Japani live hapo bwana. Ilikuwa ni la kikosi ambalo lilikuwepo wakati huo, hata sasa hivi bado wapo. Mjumbe moja wa siku wanadani akisikia hivyo huwaga anaguswa mahali ndani, ya kana mlumba explosion uko na hapa mzee wa kiti karibu sana kama unavyofika sasa hivi katika awamu ya pili, ni saa tatu na dakika kumi na saba. Kumbuka burudani na kukata na shoka baada ya siku kuu ya Idi, baada ya siku kuu ya Pasaka, baada ya siku njema ya leo tuliyokabidhiwa na Mwenyezi Mungu, basi tunakutana tena kwa maana jinsi hii ya kuweza kutekeleza wajibu wetu, kupatiana burudani na kuelimishana moja moja kwenye nyingine. Ndipo nimekuahidi katika awamu hii nitakuwa na mgeni ambaye tunawaambiana naye, na anazindua wimbo mpya Analizirala je sva sindikatova kizokua, kila kitu kinakwenda Baraka baraka ni wako yao wa habari njema kwa wananchi wa pwani baraka kiboko yao kwa vipindi bora na watangazaji bora Baraka FM. Yo guys, Mkebo hapa nikiwa Likoni na ninachangia Baraka FM, the home of R&B and African pop. Napenda Baraka FM. Inabamba your music, yeah, it's fun. Sikiliza Baraka FM ukiwa Mombasa, 95.5, 99.3. Baraka FM. Oh.

unawatetea nyimbo zetu mpya, nyimbo ni sabuni ya roho ya thamini za mawazo upoteaji tunakuta hayo yo upoteaji tunaiba how I let the ambulance going through the sky. How I let the ambulance through the sky. Kukulisa kuniaro Yana kukusa na wazo Thank you.

một gì càng ngàn chuyện nhàng ngàn làm gì ta đê ngày hà tì một ta sợ ca ca mẹ ca đi xuống mô đi xì bù hoa ma ca bụng này đi đi ca đi xì mẹ ca la la la ma sa cu

tunawaletea mtesa wetu mpya, tunawaletea nyimbo zetu mpya, nyimbo sabuni ya roho yanapunguza mawazo wetu katika umma upoleaji tunaiba tunawaletea mchezo wetu mpya, tunawaletea mbinu zetu mpya, tunisabuniao yanapunguza mawazo wetu katika rumba. Mgeni wetu katika rumba sikuelewe, si mwingine bali ni Sambamo Mari Mapangala. Sio mara ya kwanza sisi kumhoji, tumehojiana naye na leo kwa maana kubwa ya kuwa anazindua wimbo mpya kabisa akishirikiana na Siria Mbenza. Wapendaji wakina Siria Mbenza basi wanatajwa wale magwiji wa kupiga gita, kama uliwahi kusikia posters wale, wakati wa Siria Mbenza pale, wakati wa performance ya mia, wakati wa utamai, msanii wa ilikuwa ni balaa kubwa sana, na kwa hiyo tu basi naona Sama Mapangala Makiguru karibu sana na Christina Lumbeta ile albamu yake ya Virunga aliweza kuirekodi na wale Four Stars. Leo tunamwoji Sama Mapangala, alafu tutamcheza wimbo mpya ambao ameuzindua kabla hapo tunapatana machoma wa Kenya hapo basi mtajua machoma kachumbari kachumbari na lazima vingine nyepesi mutakasikasi kanaerukasani enikutano engumanyono enakutila ikali kuzura Delta, Delta, Delta, a Delta, Delta, Delta, Delta Sana Dada Sana Dada Sana Dada Udenuma, Yat Udenuma, Udenuma, Udenuma. Bạn ấy cứ học học và bên này là tất cả tất cả tất cả là sang cái quan. Mama Maria. Dame la vida, Dama María. Daya Regina, Dama María. Daya Regina, Dama María. Mama Maria. Na mnyama choma ni wimbo ambao pia kama wapanga alipouzindua ulikuja na mbwembwe nyingi sana hapo jina Maria. Leo wacha tuwasiliane naye tuweze kujua namna gani. Geuka, wewe, tufanye karamu hata ikiwa wawili sio? Karibu sana ndani ya Rumba Explosion. Kumbuka hapa mzee wa kitu Baraka FM mambo mzima tisini tano nukta tano Mombasa na vyumba vyake, tunapozungumzia vyumba vya Mombasa basi tunasema wapi? Tunaanza Miritini hapa, eh, tuende Nyongo pale Mikindani kule, tuingie sehemu gani zile, tuingie mbele mbele pale Mazera za Karoleni, eh, tuende mpaka Maria Kani, tupande juu kule, fika mpaka undani juu milimani kule eh, wanafumba dola mia Taveta kule karibu na mpaka kule uvuka upande wa pili kule Tanzania, tisini na tano nukta tano wanatupata kwa njia safi kabisa, nyimbo zetu zetu zetu wa Tanzania, alafu katika sehemu ile ya upande huu wa tisini na tisa nukta tatu bado wanatupata vile vile katika misingi ile sehemu za Mambrui kule Tana Delta, sehemu za Lamu kule tunapata kwa njia safi kabisa kwa eh, un po' era un po' americana, un po' paranesia, un po' Africa, africana, perché parlava dell'Africa dell'Azienda, siamo del Sinale, pure Sinale Musini, siamo dell'Etiopiano, siamo del Burkini, quindi è già pure che siamo dell'Africa, pure siamo siamo sempre a Sinale, ma da chi ha mai. La regione è una e quindi si è dedicata a un'altra, a un'altra. kadha nini sikizane nini kuelewane maneno kati ni binadamu mbona tunafuata maana tunajisahau sahau hadi leo hii hata yaani Mungu ametupatia fahamu na hekima hatuwezi yaani kukataa tukasuluhisha mambo yetu yaani sisi tunakuwa kama hayawani hayawani wenye wanaelewana wanyama wanaelewana sio rahisi kutenda vile sisi kwa nini na akili zetu tulizopewa hizi hatuwezi kukaa tukapata suluhu mambo yetu kwa nini mpaka tupigane tuweze kukanishwa chini tuzungumze tuelewane yani hatuwezi si kuelewana bila kupigana. Bwana ndugu zetu wa Sudani, najua wapo wengi wananisikiza mazungumzo wa kiti, mwambieni wale wababe wale wanaongoza vile vikosi vinavyopigana na kupambana. Mbele mzee wa kiti amesema sio sio vizuri namna hiyo, na mzee wa kiti ana ujumbe kutoka kwa baba tunawatakia amani ya Bwana iwe nao. ndani ya Baraka FM. Ndio kama mwana hiyo ndio kwa kuleta karibu sana kama nimekuja zaidi, wacha nitokute sana kwa mahali pa fadhara hapa ikiwa Baya mana manakoe Baku bakala mabeba ye makamo manaka Mama Bonana Bakina Sabana Mokene Bajana Mamale Pino Kibasa Lamo Kulue Lamo Yue Mama banana lumagina babule Saba wana mokuba Banana mama latino kibasa na mokuluwe Nabo yeye Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bahaya yang ada bahwa ada yang ada dan yang membimbingkan dan baik pada tanah bapak mengenali selamat dan kotor ini bapak masih bayangkan aku disambung pengarang dan Halo Samo Mane Mapangala, habari habari nzuri, amani ya Bwana iwe nawe Samo. Hapana mbaya, niko salama, niko sawa. Habari ya Amerika bwana, Amerika wazima, tuko wazima hapa. Najua tu walikuwa na adhimisha Mombasa, tunashukuru sana. Sasa sasa najua umetoka kwa Ramadhani bwana, si eh, unafunga sama bwana, tutafunua jana kulikuwa jana. Nakutakia Idi mbaraki njema bwana, japo ishapita lakini ndio nakutakia eti. Eh. Asante, asante sana. Wajua wengi hawajui, lakini hawajui kuwa Samba Omari si ati ni jina tu, lakini Samba ni kuwa wewe pia ni muumini wa dini ya Kiislamu. Yeah vipengele muamini Mungu kwanza. Asante sana Bwana. Kwa hivyo huko huko huko huko mkifuturu mwana nini nyinyi, labda mkifuturu huko mko mwana nini? Ah, wali mko tafuta tu kwa naona mwana ice cream na chocolate <laughs> yeah. Karibu sana Samba, mimi nimefurahi kuwa na wewe. Nasema nimefurahi kuwa nawe, sio mara ya kwanza kukualika katika kipindi chetu cha Rumba Explosion, nami nikupata kuelewa tu kuwa kuna wimbo mpya umeuzindua, nikasema ah, bwana, wacha niwe mmoja kati ya wale wa mwanzo kuoni kuhusu wimbo huu. kweli apa kweli ilikuwa ni muda ambao inawe kweli kama tayari sasa kabla tujazungumzia wimbo huu samba kwa faida ya msikilizaji ambaye labda anakusikia leo hajawahi kusikia samba ni nani samba ni nani samba mapakala ni ule muziki ambao alitaniwa kongo alianza kutengeneza muziki Bongo mwaka wa sabaini na tatu na nne, alafu nikasafiri nikaja Uganda na kundi letu la Kinua Kinua Bana katika Uganda Kinua Bana chini nao nao basi tukafanya tukacheza muziki mwaka mmoja Uganda, ndio mwaka sabaini na saba Nairobi nah. basi kuweka kama lodging kutoka msingi Huruma in Gardens Square, alafu mwaka themanini na moja baada ya safari kwenda Uganda Ugaroni, uh, Beni alikuwa alivunjika. Beni alikaa kabla Beni alikinua kuvunjika, walikuwepo kina nani pale? Beni alikinua wakilikuwa waimbaji watatu, Lemoti la matlomanole na mingine yote kutile kita soro ilikuwa dibideka bakaba na basi ilikuwa joni kuoleko ilikuwa kushole kokeno drama ilikuwa posta wa Roma ndio hiyo ilikuwa pekee ilikuwa kitu kikubwa

inatakiwa watakigeuka saa kuibaki masumbuko ya dunia, masumbuko ya dunia nakupunguza ndio na Borenova namba na na Koko Kosigo ndio na Komayombe na Kasongo Wakatema na nah, waitwa vile jirani kwa Mbeya Komini Kuba windows, the beds kwa maji mazito, kutoka nini ndio nacho ndiko waleko alilacho kufuata kirumba ndio na ukiwa solo ilikuwa sabi mansida lakini kone alifariki na sasa ndio ndio nao such players ndio au watu wengine Ndiyo. kilo mazunguko ya dunia. Hebu hebu kwa nini alikuwa anaitwa mazunguko ya dunia? padri ah, mwenyewe eh, sijui lakini jina jina sina Kiswahili. mazunguko ya dunia. Kama ndio hasa wake leo. huko ambapo na Makati alitokea pale ambao watu walizungumza Kiswahili ndio maanake Makati alijua Kiswahili kabla sisi tulijua Kiswahili ndio ndio. Kwa hivyo yeye alikuwa na jina pata Makati, hata mimi kitu kingine iko Kiswahili Kiswahili kama bado kama bado kweli kweli hapo hapo hapo kwenye mazunguko ya dunia kidogo alikuwa anaona labda wewe unaweza salama. Lawama sana mimi sipo sikutoa, inabidi inabidi ndio masomo ya msingi haya. Asante sana kwa kutupatia utangulizi huo. Naamini msikilizaji, kama unasikiliza ni Samu Mbali Mapangala, umesikia safari yake ya mziki, wakiwa na mikinua, wakiwa na okesti na virunga, na mpaka sasa hivi yuko ndani ya Amerika pale. Samba Omari Mapangala ana kibao ambacho ana wa leo ndani ya Runda zinazo Ndio maanake yeye kama ndivyofika sasa hivi unashangaa mtu katika rumba ndio mgeni wetu katika rumba zamba zawadi yani ambao uko nayo nasi katika hususani ndio eh, wako huu ambao unaona umezindua kibao kinaitwaje, umeshirikisha nani na kinamaanisha nini kabla sijakucheza sasa hii kibao mimi nyenzo yake inaitwa niekeze maneno. Niekeze maneno, niekeze maneno, niekeze maneno ina mimi nyimbo tumeimba kuhusu wazazi na watoto, ukizaa mtoto hata kilema, hata ni ni wako, wako, ni wako na mtu mzuri na yule anasikiliza maneno ya wazazi na Tanjo ini kamu mau mau aja kau ini kau ada yang ini bukan di mau mau aja lagi ini mau berjual ini berjual nasi ini ini berjual sendiri sesuai beliau ada kita membuat membuat nasi rame nasi rame tapi lagi beliau ya ya di beliau kami ini bu ini ini ini membuatnya berbeda beliau nah dibayangkan nikah ini berhubung jauh nih hari ini dua tahun kena tambah dulu tuhannya belakang hidup belakang gue bukan ini gue ini tahu ini bayi gue ini dia berubah itu ada ada lain dan teman itu yang yang di sana itu pas ini kan tapi dia akan menikah buat ya boleh boleh boleh dipahami sampai dengan boleh boleh boleh dipahami saat itu boleh kwa faida yangu na msikilizaji, sina mbeze anatunga wamaimbe sasa hii niekeze maneno vile ulivyoeleza, maneno ni jina la Kiswahili niekeze, ndio maana yake nini hasa, tafsiria moja kwa moja niekeze no voy nada. Bueno, a lo mejor que un se de eh, Mi trabajo no se no, buen. Ya, es que pues, no, este ya ni no Bueno. a no no, no, de no no, no, se no, un buen. Y no no, no, no, no me no no, de

Sidangan sasa samba katika zinaongeza kwa Paris Ufaransa na iko wapi sasa? Nchi Paris ndio Ufaransa, lakini mara kwa mara wanaweza Kinshasa, ndio Ufaransa ya usafiri Kinshasa, Angola, ndio shauri wazazi walitoka Angola, ndio ndio yeye mwenyewe dia Kinshasa, kiri yeye kiri usafiri kutoka Uswisi, alafu yeye orang Ufaransa ni mwaka ya wakuwepo wimbo huu mulimkutana labda Amerika, Ufaransa, ama ilikuwa vipi, ama baada ya kuzungumza kutokana na mambo yenu kiteknolojia? Yeye ndiye kutumia kiteknolojia, ndio yani akapiga kinda Ufaransa na akanitumia hapa nikaliba, ndio nikatumia punya kwa punya ya ya ya ya kompyuta, naam, nikapiga kufanya kwenda kuimba kuimia apa watu saye amepiga kijana kula akiwa pale safi sana, naomba uniruhusu nicheze wimbo huu alafu ndo tuendelee kuzungumza. Hapana, asante sana. Wimbo unaitwa niweke simu maneno, kama tumefika sasa hivi na ndo unashangaa kulikoni, ni nani huyu unazungumza naye? Kumbuka ni mimi mzee wa kitu ndani ya Baraka FM Rumba Explosion hapa Jumatatu katika Rumba. Kiongozi katika Rumba si mwingine bali ni Samba Omari Mapangala. Leo anazindua wimbo kwamba ameimba wimbo ambao umetungwa na Sika Mbenza, mpiga gita maarufu sana ambaye anatajika kwa wale Usikize kazi safi asili mtenda ikiwekwa na samba umali mapanga zinapenza mimi sana mapanga Thank you. Lord, who are people that are less again. I want to put up a good land,

Darule muze darule komati Ere kese Mandana kate kese Kaoro kese Mandana kate kese Babaji kese Mandana kate kese Kete kuru kese Mandana kate kese

Bayangnya pakai nama Tuhan di sana.

de casi África pensaría que ese hermanero San Mari Mapangarapo, Pichiriquiano, Sigan Benza, Manero, ma dove fino a sei minuti ma esplosion moto katika rumba. Si mwingine bali ni Samba Omari Mapangala. Samba oh. Mapangala, tumesikia bana ni akisema neno kwa mara ya kwanza limepasua anga za Mombasa, pwani na hususani tuna kwa FM. Nimefurahi, asante sana kwa mawaidha, eh. asante sana kwa mawaidha hayo, na hususani ni mambo ambayo yapo katika jamii, na vile ulivyoeleza pale mwanzo kuwa kweli si mzazi, mtoto ni mtoto ni wake, awe namna gani, mm-hmm. inapendeza sana, mm-hmm. ni kazi sana, ni kazi sana. Sasa sijui una ujumbe gani zaidi ya hapo kuelezea msikilizaji, hususani kuhusu wimbo huu? matukio yako. Sasa mipango, mimi nafikiri wiki ijayo ama watu sita zaingia Kenya ndio mbele Mombasa, na tunafikiria kuweza kuchukua pesa na sila pesa ndio tuwafurahishe wakati watu wote live wote muziki tucheze vitu vya maneno pamoja na tuendelee naona alikuwa kipindi alafu na Asante, tutafurahi sana kukuona, hususani baraka hapa, tutakuwa na wewe kwenye hizo show, kisha tuko pamoja labda labda samba katika ujio ujio wako ambao msikilizaji wako anakusikiliza sasa hivi na amekuwa akikusikiza tokea zama zile. unaona vipi? unaweza kumwambia? Una lipi unaweza kumwambia sasa hivi? <laughs> Ni msikilizaji wako ambaye amekuwa nawe tokea ukiwa kwa Lekinoa, ukiwa kwa Virunga na sasa hivi kila ukitoa wimbo anakimbilia. Wapo mashabiki wengi tu, wako kina Jacob Papa na Pere eh, akiwa Nairobi anakusikia sasa hivi, wako wengi tu ambao siwezi kuwataja kwa majina. Kweli na wajua pia kweli wengi nafurahiano wakati kikao nimekuwa nimekaa kwa muda sijawahi kutoa nyimbo lakini sasa baada ya hii nyimbo tunareno nitakuwa natoa nyimbo kawaida nafikia nitatembelea kenya kila mara na ingine moja tukutane tena ya asante sana sana mari kwa kwanza asante sana matani wote daw daud anak karibu nah dia ke maneno yuyul mapata jimbo jimbo ya sirambe tunasapa yuyul vijiji maneno hebu nipe mistari ya wimbo huu nikisi maneno msikilizaji andika kweli sapa kumaanisha harapan pagi papikan mengembala papa baju baik maneno maneno maneno maneno ya Bwana, asante sana. Sasa Omari Mapanga na Nyongo, kuna msikilizaji ambaye anatakiwa kizazi cha leo na amekuwa akisikia zile nyimbo zako ukiimba na anameunga, tupe mstari wa wimbo wako wote ambao unaupenda kumeunga, ndio tupige mstari hapo ili apate kuelewa, ndio huyo kumbe, ndio huyo kumbe, ndio huyo. Dunia eh, beda dia itu kita bahagia Bila ada dunia Kita pasti nilai Dunia beda Bila itu kita

Vyo vizuri sana ni kweli, mtu lakini lakini ulikuwa unasema lakini tukizungumza na wewe unanielewa, si ndio? Tena vizuri sana uelewa. Asante sana sana Mapanda.

Asante sana sana Mungu ananiambia Bwana niwasalimie nyote wote pale mlipo. Naamini mmepata salamu hizo za saba Omari Mupanga maana yake ndani ya Roma ya Explosion mzee wa kike. Furaha amekuwa kama ndugu kika sasa hivi

katika rumba. Kila kitu fanyayo lazima yapitie kwa wahala, badilisha hayo tabia. Kila kitu fanyayo lazima yapitie Yes, mama, mama. But it is right, you're not here. Kesasaan tadiam Tidak ada warna bunga jika Apa ini Kesasaan tadiam ya, Tidak ada warna bunga jika Apa ini Wanazawadundo Mombasa imejulikana, ukiingia ndani utaishia shimo la ndewa. Wanazawadundo Mombasa imejulikana, ukiingia ndani utaishia shimo la dewa baunya aku jangan walau mana udah gue gitu. anak udah mau nambah ribut apa Idan gitu. Lupa Ini adalah kita Kita kita Kita

kemudian tetapi bila BPD nyata tidak tidak bincanglah tidak panggil Sangka mengolah puta es la Omari Mapanga na ambaye ndo amekuwa wetu siku ya leo. Malengo wake amezindua ndani yake si maneno yani ukweli mtupu, eh, na ametueleza kinaga ubaga maana ya wimbo ule, na naamini bado tutaweza kuenzi. Ukiutaka wimbo niko nao hapa, tutakuwa na kupata tayari pia pigo lake na mwanao mshaitoa kwa dunia tunapita, imani itabaki hapa. Johanna Ljubljana sika mapenzi binadamu. Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa nami ndani ya Rumba Explosion awamu ya pili hiyo, ndio imekatika bila wasiwasi wowote, bado tuko kwa kesho kupata burudani kama inavyostahili. Stesheni yako nambari moja inayokuchezea R&B na African Rock. pesquisa, raças humanas, Claro, museu aqui Dum dum, Sanefumo.

zvinotakahe sanzenamezalinayoanayakadaoo yambavakurumisakayomosalani muso nakopeurumazamosalanikinakayo ayingakayotagakona palanae lero vazovisiyana mosalanayo kiuzowainaye mususu

20 yang bapak lukai oh ya, pun मान मानना को होना ही है वो बड़े आप सीता है Solar, Nana, yo, yo. Wanama mari daratan kumayang kasih Mawa eneki mani gini tu ya sampai Sonana pina warna Nama maya shopping lele lele lele lele lele mama na ngai ye lele lele lele lele mobalakimana na tata nana mana mwambe moyete mobalakimana na tato omabele kweyanga abasalike mabele na melisabana na ye asalakarekolisabana labayanga nana wale kuwemaliziza dala mabarabara tanataka wanagoma kula penginganishelea basani kipijanitalamna mana badala ya nandaka nanayaya mwanamamaye mamanamaya mase elekikageti kumutuyasobesi mabitizomanopeawa Makinan Allah Nama saya boleh Kita boleh bersama Nama boleh Naik nama ya Cici lebar wap Nama koko paya Barusa Alami sana imam boleh mulanya lebaran kalau diplomat katakan apa apa Mati malaw niya

Now we can know when I get there. Irresponsible.

sama si Mbak Dewi kalau saya problem sungguh maknanya saya tahu

안돼 아, 네. Meno di terra e da mezza maglia. Mana mongole, vuoi mi non devi nelle case sacre del sacro organization è un magico sistema di grande ninja unakuwa tayari maninja wakubwa sana siku moja kuna sinema kama ninja zile manake shauri hilo akipiga makungu yake kama juu ya Mara nyingine huwa uso eh, akaruka zake pale za kisawasawa, eh, akizidiwa akaruka mara kapotea, ah, yaani katika eh, wetu wa duniani na katika filamu tulizoweza kuzitunga na kuziakti na kuonyesha watu basi mimi hukushabikia sana zile na kweli hapo chokoza, kaenda pale kwa yule, anafundishwa pale maneno, kulipiza kisasi. Eh, huona mara nyingi yani wao katika vita vyao huwa wana sheria nyingi sana, maarifa, eh, ameshapotea eh, mara kupiga na kupiga Sasa kubwa la ndio yaani aroma explosion huko ndani hapa mzima kitu kisha bora kwenda burudani jinsi inavyostahili. Karibu ni saa nane dakika kumi na moja Baraka FM Rumba Explosion namba moja. Kumbuka zaidi pia yote pale kwa entertainment ipo na wewe za kopobako hapo kuhakikisha kuwa kila kitu kinakuwa shwari. Asante sana, naona Rafa tunaizirika tunapitia pitia hizi haraka kwa maana kubwa tuna sufuri saba nne nane tatu moja mbili moja saba tano nikakwambia nambari hiyo, bado vilevile unaweza kutuma nayo uh, eh, unaweza kutuma nayo haraka na unaweza kutuma nayo whatsapp ni nambari hiyo hiyo iko kwenye whatsapp pale unaweza kujua inakwenda namna gani lakini zaidi ya yote asante sana Empress Flow na nataka nichezee yote ya Mose fan fan nitapata burudani inavyostahili nitapata haraka hapa nasema namna gani ndani ya chombo bwana mzee wa kiti naomba kibao uluzi Chakisibe vijana Mobembo, Bebeze Mobembo, wakati aliko naye pale. Asante sana Mobembo, utakwenda kutafutia kinywaji cha Ziba vijana. Eh, nani mwingine hapa anatuma harafa, ananiambia bana, mzee wa kiki namna gani, tuko pamoja. Neko mzee wa kiki kwa nyimbo, tazama naomba exone na orkestra kiama Cosmas Kalume Kazungu Gotani, msalimia wote ndani ya Gotani pale, mwambie tuko pamoja anasema uko oh, ndani, iko ndani ya chombo ndani ya kinyozi kumewaka. Asante sana, ni Flick huyu anasema tuende nalo hadi tamati. Asante sana Flick kutoka Mikotani, asante sana kwenye kinyozi. Hebu paza sauti kama uko mahali una, mziki paza sauti sana, na wakija majirani upate kelele hizo, mwambie bana mzee wa kike amesema, sio mimi, utafute mzee wa kike muulize kwa nini Asante sana kwa maana hiyo. Turudi uswahilini kidogo tuweze kupata miziki ya leo, Sasa wikendi yako si wikendi ya kawaida tena. Katika kupiga gofu kuelusha na upamba kwa aina ya kipekee kwa miziki moto moto. Mahojiano na mastaa wa burudani kutoka kote nchini pamoja na visanga vinavyojiri mitandaoni kwenye Mike Fisher Ben na Mshuma. Yaani mimi mambo mengi ujui, alafu madumbe hatari yanaporomoshwa naye DJ Eric Bismarck tegeasho moto kuruka kila Jumamosi kuanzia saa nne asubuhi hadi tisa mchana upate mkundo wa kipekee. Ukikosa utasimuliwa. Nipozi 254 hapa Baraka FM.

Yeah.

Maybe uh,

Sila Bel Sokana Tango Mengabari Pelina

Ada kumanzele na kwenye mulai kesihan ya sebenarnya aku kepada Iberikara akan bahasa Islam apa sih dulu aku bilang malah akan bahasa Islam asal itu tahu Kuyo aja saya Eh Mama, that's it,

Bye.

làm và نعوينا وأن

alikuwa akiwa anapepea kule Zaire, shauri original. Baada kina Washington kuimba wimbo basi uliweza kuimbwa na wengi, kikiwemo Super Mazembe ambao waliweza kuonyesha pia wimbo huu ukajulikana sana. Nakumbuka pia vile vile Mbilia Beli pale sifuri saba mbili mbili nne saba tisa nane sifuri sifuri ama sifuri saba tatu tano tano saba tisa nane sifuri sifuri. Kumbuka Baraka FM ndio mpango mzima Rumba Exposure, yani mlipuko wa rumba hiyo. Baada ya mawasiliano sana pia na VP kalenda za VP orchestra de madereva tunajaribu kutusikiza kusikiza interview ya Samba, anasema bwana Samba rafiki yangu mzee asante sana Kalenga Nzenje, asante sana mzee wangu Hasani, unaniambia bwana umerudi sasa hivi kwa kweli kipindi cha Ramadhani kile. Asante sana bwana, asante sana mzee wangu Hasani. Ndanya bwana Rumba Ndugu asante sana mkubwa Bena, asante sana Miri kutoka Kitale. Asante sana Chia ndani ya Kisumu pale. Asante sana Wamuka ya Mwagulupa, wasifu wa ndani wa Kakamega Rauni na ama Shamakoho ama Sambulu wala namna hiyo. Asanteni sana mama Grace, asante sana Angelini, papa Wembalia Wilson, asante sana ah. kwa simu simu yako. Santa Halo, salamu alaikum bwana. Niko untuk Kinango bwana. Aisee, juzi bwana nilipeleka bila baraka ili ili download. Nilifika alilifika salama, atashukuru. Pia pole bwana kwa wote. Sasa mimi leo nimeshukuru sana mwangalopaa hiyo waweza niongezea mwingine anaitwa bosu kitu kama hicho, eh, nitafurahi sana na hiyo bwana. tuko hapa mkeni tunaomboleza mazishi yako kesho, na yeye na mzee wetu hapo. Bana, asante. Naomba pia ukuja bana umwambie bana sipotee na sinyamaze sana. Ah, shukrani eh, eh, tena sana bana, hiyo ngoma ilitoka hiyo wakati wa disco za Umera hapa na bwana bwana bwana Goldiga somo lako lismi kabisa ilikuwa safi kabisa huo haya bwana ah, lakini nakuomba ikiwa walibandika ukawaambia watoto haina shida, basi naomba nipigie kalobandika. Kama utanipigia kalobandika, nipigie TTC milimani ivao iva imakuraje iva ivao iva nielezeni sikitiko lako lako nanitia wasiwasi utakuuzio sitaki kusema mami, hapo imetosha. Anaitwa Maria Mjuma Mwikipo Kamagongo. Je, kuna shabiki kubwa sana yuko Rabai, yuko Rabai kambe pangale kwa mzee Borismani, alafu pia shabiki sugu sana kusikiza wako mwanzoni, aitwa Fatuma Mwinyi na mume wake kwa mzee Hamisi za Michizogoni, lakini maarufu kwa Utagoni. Hao ni mashabiki sugu sana, wamesema wapendi kukosesha kipindi. Kwa hivyo mkiomba kama iko nyinyi, hata niburudike nao pamoja ngoja tuwalinde sita nayo tunaweza sita tuanze sita nitakualika tangu ah. Mariam Juma Mitaa Magongo Ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, Tangu lini? habari ya Ramadhani. Nzuri sana bwana, nakutakia. Wiki yako imepita, kunielekea chochote. Sio hivyo. Walikuwa Mugombeji mvua nyingi. Waliswali na mvua sana. Mungu amajaliwa tusuru. Yote ni neema. Naam, tumbea.

Mimi nashukuru sana, vitobosha vimeweka vipo sana kijiji hapa, lakini vitupezea jana wewe bwana, tunakutumia message bwana, message angalia simu yako kwa taratibu ya yeye ya Safaricom eh, O que kwenye kilo hapa, kuna fatuma, kuna O que kopa, umekosa uende

Aliwa o yoni jidemo Ya kufaka a mama Aliwa kwa yoni Sabala kwa kudu Ah Tuli kayu Patruma tunaviti Tuli kayu ya Pamoja ngoji Pamoja sana kwa lidiga Alô, Baraka FM Ah, nandebea kitu Sana pesana Ya matuma Matuma hapa Hamisi Hamisi Matunga, vipi? Ah, wema kabisa. Ah, Viaisa kweli, ah, labda ulikuwa na shughuli shughuli bwana Allah sasa Alisalimia bana bana, mheshimiwa, ndio bwana mzee wa kike nakuambia namna gani eh, bwana. Eh. Salamu zangu bwana gavana. Halo bwana gavana. Na bwana, nashukuru alhamdulillah, nashukuru Nashukuru kwa hilo mzee hata wanategemea na yangu kwa kitu shambani na huko chombo alafu tunafika katika bwana atakuwa chapa sasa nilikuwa juu kwa juu chini ndio moja wao tunafanya kitu chapa Safari Sound ya Tanzania Bila nakuanya kisha hiyo kwamba mmecharia Mungu, amekimbia nimekimbia, nimekimbia, miguu imenibeba mbaya mbaya. Sikia sasa hivi alikuwa kubwa sana, mtoto watatu, alikuwa mkubwa, alikuwa na bwana, alikuwa na mkubwa amesema chatu mwenyewe alikuwa mkubwa ama alikuwa mtoto wake? Ah, alikuwa si mkubwa sana, lakini nyoka ndio nyoka, si ndio? Hivyo na asante sana, limo sehemu ndani ya kwale ah, bwana, yani nyoka kaumbwa ana miguu eh, anakwenda kitumbotumbo tu kitumbotumbo tu yani ah. Mungu muumba, ukimwangalia naye pia anakuangalia kama vipi. Haya bwana, semekana sio wote, maana wajesiomuumba. Nimezungumza na mtaalamu mmoja wa nyoka, akaniambia katika nyoka wengi duniani asilimia kubwa sana wanasiomuumba, watendaji wake sisi wengine sando kama hivyo ndio Baraka FM. Au Baraka FM. Naam. I'm just Ah, shamba nilisikia bwana kama ah, zingine tukibaisha kabisa ah usambu bwana aina ah, na wewe kijana wote sura mbenza kwa kibaya ametoa mkibaya kingine kizuri sana ah sasa shamba singine ndio mkuza kitu nataka mpatie mmoja hapa ya kupenda sana sana eh sana sana sikapenda Samba wana mko kipi? Samba mimi mjue hapa bila kampata show kwa sababu pale show mpango kapiga bila kapiga kapiga iko na kuna damu yake ya pesa kuringa. Akitoka kwa kuna mtu mkuja hapa kama safaka kaja hapa kama Moreni kuna mdageno yende yetu kuja hapa ndio kama kaongea nani kwa hofu kama kama mimi ile walipokuwa wanaanguzia kitu asikapela nini nasema kama yaani asante sana asante sana ndani ya rumba tunacha tuendelee na maneno ya muziki ah, asante sana kwa wale wote wanapiga simu simu ni nyingi sana zipokea zote basi kwa kweli tutasikia muziki tena. Sisi watoto wapi? Sisi wotana baso mabaso ekotindanga na mela poison soki nakufi bandeko otangwa te nzela na ngai ya bomoi ekei pamba ye mimba ye mingai mikoti nzoto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

ibara ya mama ya mama mama sana asia ya ya mama sana mama mama si maru kabe ni ka mama ya mama sa ka sa ka so ina

Rilevane unange muziki ya

I'm not going to be able to do that.

kizunguzungu, sindano ya moto mpaka juzi asubuhi, orkestra hapo, wakiwemo kina Kabila Kabanze, Evani Kapiteni Kwani walimuona Kareka Zanzibar vivi Tulu Kaikai Madimba Kawashulumba Afrika na Watrika maana muziki kweli muda umepita, sijui kama tutapata miziki kama hii, sijui kama tutapata wachungaji kama hawa, lakini vitu kama namna hiyo tunapita wakati wake. Vikosa gani tunaleta leo ndani ya Roma Explosion? Kwa maana kuwa tunapata miziki ya Roma iliyopita, yani ya kizazi kipya stesheni yako nambari moja inayokuchezea rnb na african pop sikiliza sauti ya yoga yoga makipesa yaliyo kama Kiingereza na Euro ah, unakupatia maana kubwa tu, lakini kuna wimbo ambao hapa maana kubwa sana tu na MJ anasema bwana mzee wake kinapigia originali kikaandika Amen. kabla sijaupiga wimbo, naona kuna sehemu hapo, wacha tumsikize anasemaje. Ana Baraka FM. Nzuri sana. Mzee Tito namna gani bwana? Nashukuru Mungu vipi Maria gani? Karibu Unamsikia mzee Samba Mapangala? nasikia mzee Samba Mapangala yangu kama huyo, nakumbuka sasa alikuwa na is not to the kitchen. Maluba. Naborea Maluba wakiwa kwenye mambo leo. Asante sana. Porque tanto la naranja me kita semua tahu hasil aku

Một milione quelli mamma Un milione quelli mamma Quando domani vengono parlando di te Quando domani vengono parlando di te Hai prima di noi mamma mà Ay, que va también se vaya a mamá. Millones veinte mamá. Los millones veinte mamá. Marco Pagani vento a troppo avanti te. Marco Pagani vento a troppo avanti te. Ma io te li mando mi soio ti dia mamma. Ma io te li mando mi rồi ti dia mamma. diri naman maging kumukay sa nandiyan mo po iye. Kung memang ayo di mana tulang tulang sudah mengenai bola mata, agar dalam kondisi dia masih bola bola mata. Lalu kesan memiliki mau sama kalau meninggal itu Tuhan sering membawa nama Posilion yang bagaimana Tangan bagaimana Posilion yang bagaimana

porque van a irte tanatuna nawana suto batona na mata anayana kwenye kuingia basi batona na mata anapesa kwenye kikoa cha daladala unatoka kuitayoyo usilione kwenye baba karoma nikaate usilione kwenye baba

anak-anak itu anak-anak yang anak-anak dengan aktivitas kita kasihan tua yang di bogor dan selama boleh Bapak Bapak di Windows, Bapak Bapak di Bapak Bapak di Windows, ni akhirnya dimatengin saya ketika mahal akhirnya dimatengin saya ketika mahal Thank you.

kutenganisha vile na shingo la Azusa. Karibuni tutakuwa tunazungumza na shingo la Azusa, karibuni tutakuwa tunazungumza na Mwamba Lukito bana, mawasiliano naye jana Kiswahili safi, amesalimia wote wale wanaosikiliza Explosion, ikiwa ni mgwiji wa Sports Stars, piga bass guitar, anaweka mgongoni na piga bass guitar kule ndio tunafanya mahojiano naye. Kumbuka ndani ya rumba utaweza kusikia wasanii wenzako, walioko, waliowapo, wamestaafu, lakini wapo katika muziki, utaweza kuwasikia hapa ni kizazi kipya cha rumba, utaweza kuwasikia utaweza kusikiza mengi sana, kujiandaa mengi hususan na mahojiano pia na mashabiki shabiki wewe eh, mitaani ya rumba na pale, utaongea kuzungumza na wewe hewani hapa

itu saya buat ini masih masih maju mencatat mungkin itu itu proses transformação simples é chato eu emboa Thank you. qua ukakona kuzokuchezea chatu na kuna chatu hatari aliponielewa huko kwamba mnyama asiopigwa ni hana kufa, ndiye anachofanya wenzangu hana kufa Napenda machangani ili ya kuuzia Karibu nini wakuogopa Nyamasi akifanyika na mfupa Kwenye chambani ya wendako hakukupa Napenda machangani ili ya Thank you.

la Tanzania siku atayahudhuria Imana siku baadhi yako ikufikia usiuchazaratugookaangamia kutumika mtoto takusalia kutenda njani siku atayakusudia Imana siku baadhi yako ikufikia usiuchazaratugookaangamia kutumika mtoto takusalia

izin saja satu baca dia dia di atau apa teh ada ada aku teh ada aku satu Baixando cansada, consigo criar. Toma só um time. Sinto já dor. Baixando, consigo criar. Toma só um time. Thank you.

Thank you. 25 and Thank lamos alla

bilang atau nama satu tuh tekan u n t a k kaya ye s a l a h bilang nama papa pakai kira miso ye ye kamu bisa a s a l a n g oh ye ye ye s a l a l u ku katakan s a l a n g oh ye ye ye s a l a l u ku katakan t u m kata bilang atau nama a satu tuh tekan u n t a k kaya ye s a l a h bilang nama papa pakai kira miso ye ye kamu bisa Yeah, yeah, yeah. Thank you.

Sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, ni kazi safi kabisa ya hasi kapela pamoja na Zoe Matundu sama sama. ni Baraka FM 95.5 Mombasa na viunga vyake 99.3 Malindi na viunga vyake. Unatupata kwenye mtandao www.barakafm.org popote ulipo, kama uko Amerika, kama uko bara Asia huko bara la Afrika hili huko Tanzania pale. Ah, Karibuni sana bwana. Ah, asante sana Rachel Omolo, Rachel Dora Omolo, ah, nikumbusha mbali sana, yuko ndani ya Atlanta, mwana mama wananisikiza kwa njia za na Tulikuwa naye shule bwana, nilikumbusha Sango Academy, shule moja ndani ya Homa kaunti ya, yani mimi nimekumbuka wakati nikienda shule za mabweni Mombasa kwa baba kalipeleka shule za mabweni bana, nikafurahi sana, nikwamba bana, haya vipi, unaenda shule, unaenda shule mwalimu, raha ilioje! Chukuliwa kaingia mpaka Umabei Sambo Akademi hapo, shule moja ambayo ilikuwa nikopea wakati huo ilikuwa inapiga fora sana mpaka sasa hivi shule iko ndani ya Umabei pale, kila ndio kuingia sana Akademi, shule mabweni nzuri kuingia pale mpaka kapelekwa sikio nyumbani pale na mzazi wangu pale, mama kanipeleka kaingia pale. Ndio maana yangu kwanza naingia boarding hapo, kani huko na huko Kwa ile raha iliyokuwa nayo siku zote zile kutoka Mombasa kupelekwa kule Mabei kwa kusoma. Sasa sasa ile mama ameshatoka hii, nikiangalia kwenye ile shule naona watu hapo ambao siwajui, nikiangalia naona ziwa Victoria lile ziwa kubwa sana limetanda mbele machozi akaanza kunilengalenga. Bwana, nikajihisi mnyonge sana, niko ndani ya Sako Academy hapo kaunti. Mbona mengi sana alipita pale, shule ilitulea vizuri, ilifundishwa vizuri. Nakumbuka Mrs. Somolo, mwalimu mkuu yule ambaye alikuwa pale mwenye shule ambaye alishana, alitumika vizuri, akatulea vizuri. Nakumbuka Rachel Omolo Dora ndio maanake, nakumbuka shule hii wetu na naambia anasikiza bwana, yuko Atlanta bali Amerika huko bwana, salimia Amerika yetu, waambie tupo hapa tunaendeleza tu eh, misingi ya elimu tuliyopata ndani ya Sam Academy, ndio maana yake. Wasalimia Amerika, waambia hii ni rumba explosion, mzee wa kitu ndio mimi hapa. Ah, haya basi, ndani ya Baraka mara neema kwa Mungu zetu Maulana kwa shwari. Tuko hapa ili uweze kupata burudani za muziki tu. Umeniomba wimbo wa orkestra ya pole jina kidogo tu kama vipindi vilitoka, lakini nadhani kwa kumuulizia basi mbele ndani kipa kama sijakosea mzee Tito ndani ya Marekani. Asante sana mji wangu Edwin ndani ya Sudani ya Kusini sasa hivi. Asante sana Tom, ukiwa ndani ya Dodoma pale Tanzania, opero wa male papa akiwa na mambo lei ya ya ya bapak tapi hatanya nakapi terangkele kumbanya terama matali rekinya mabe tanpa terayo salah kita ya ya ya bapak ya ya ya bapak ngare pirane pisato paringa ngare tano patari ngare kipalo yeyo dikamane kanzoto kisasanta dikamane kanzata kisasanta dikamane kanzoto kisasanta dikamane kanzata kisasanta Thank you for getting my love, my dear. Thank you for getting my love, my dear. bendito de no Yeah.

Yeah.

popote pale ulipo nausalimia Arif yake hapo kuelekea ah, kumbukumbu bana pale Mwijaa Kibibi na wote waliomo bana kumbusha bana kwetu Mombasa inaitwa kuja kuna barabara na bara ya Mombasa jajini barabani wanasema kinyume cha bara pwani, lakini sasa kwenye kule pwani kuna bara jamani, kichaka na hapo. Utangulizi tunakuwekea hapa zayani wakiwa na mipua mipua ukitana mipua mipua vilini uliokuwa ikimilikiwa na kiongozi na mateto kulikizwa za mbongo maneno

anh em biết tôi không cả bà sợ con này giờ nó nó nó nó thằng này gây gì anh đi bị hát xa đời hơn là thằng giờ nó nó biết qua biết mơ để xem sao giờ này này quá cầu nó nó nghe mà nghe không có để xem sao giờ này này quá cầu nó nó nghe mà nghe không có để xem sao non notare la terra che sono sempre sopra la sanguina la guardare la e mandare con la fastidia non è battanono ma siamo di là e le costruiamo come la modità e sarà tanto bene sono viva sono vivi e sarà tanto bene Việc này nảy lộn và phát đạt mơ mà thực nè Quên quay lại xe này Quá lừa làm như nè Rồi Rồi rồi Rồi Thank you. Tohle na motivy je svatba se vysova. Na seně na rol, posady na kaj, je mandé moja sasí. Moje bata tata, moja chodita, denke je kolikola. Obata chodita, je salata patel, slobí bez logiky, je salata patel.

应该还要明天到到，如果明天还是烦恼到，那是为了那什么到，那明天还不是到底？那应该要明天到到，如果明天还是烦恼到，那是为了那什么到，那明天还不是到底？

想买葡萄啊。 kami bisa jadi pada bisa kita bisa

Ninakukumbusha wapi na kupatia nafasi tuzungumze kidogo japo. Kumbukumbu ya wapi hiyo? Oh, yaani, mkali sana hapo Walikuwa napenda zombo cha. Lei, mombo, mombo, lei. Leki akina lana.

Moco, Moco Milimari. Saya saya juga Huruma Explosion with mzee wa kiti ukimwangana yeye mungalibi yeye Baraka FM Rumba Explosion with mzee wa kiti baraka FM

moglie ha detto a me in Italia, l'abbiamo analizzato in scuola io, parola, ninapunguza nini, nachukua simu yako mbele tatu hapa ukiwa mzee na mama yangu, wewe mwenyewe Ukiwapenda mabaya, kila siku lazima unaonewa Ukiwapenda mabaya, unapopata pia ni mabaya. Ukiwa na roho mbaya, kweli tutakuogopa. Ukiwa na pesa nyingi, uzao watakufukuza. Upeni walimwengu wana wema, Mola wapeni. Thank you. mabaya, wewe mwenyewe ulijua. Ikiwa mtenda kila siku nasema unaonewa. Ikiwa mtenda mabaya, unapokwenda pia ni mabaya. Ikiwa na roho mbaya, amani utange hapo pamoja sana mkulao

debe ungara asipeleke kisana miziki yake kwa miziki iliyokuwa imejaa mafunzo miziki ambao kweli ukimsikia wanajuazi kaa akatuma kwa ajili ya jamii anabaraka hapo basi hapo kwanza wanza waje mwenzangu umenikumbusha nani balaa eh nasikia Anasema nilikufa kwa korona. Eh, bwana we, hapo alikuwa na shida usingizi, nikapunguka na mwezi na yuyumba na nao huku eh, alikuwa tubaya yamisi bado anachuja ili kwa kusugu alikuwa wazayanga yadio sì, la lunga braccia. Io ho visto qua in Io la contessa qua ce la faccia. E poi le la faccia. E le ciappate si le sapaccia. Avevo salita ieri, ah, poi ci sono. Ho guardato mi parlevo di... Questa mania è erotica. Questa mania è erotica. yaliyokonsirensi makosa yakulingaliyemama nakulingalisusunati namanya ada yang perlu mabe basali nga ye apolitisi bomatima na mibale boyi soutenir nzambe apesi yoyo basilisi bapaza ya kolinga ye mama ya kolinga lisusu nani manasa yo mabe te boyi yoyo desemanga suka ya sumo manasa yo mabe te boyi yoyote Bwana siku ya somo lazima hii sehemu Thank you.

Tata si ammazza un po', tata si è con tutti, mamma, tata si è con il pesalino, con la sabattina, tata, mamma, non ho mandato, ma non ti ho mandato, non ti ho mandato, non ti ho non ti ho mandato, non ti ho mandato, Esa es la misión que ganó tú, hasta se Thank you.